Evet Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete şimdi bir konu var onunla devam ediyor. Telefon hattı üzerinden daha önce de e, size bahsetmiştik bundan e, Halid Sid Mohandla gazeteci Suriyeli bir e, gazeteci kendisiyle e, Suriye'de uzun süre e, haber alınamamıştı gözaltına alınmıştı 23 gün, 23 gün dinleyicilerimizden Gülin Şenol da e, bizi haberdar edip e, ilk defa serbest bırakıldığını e, ondan öğrenmiştik. Sonunda da kendisiyle bir bağlantı imkanı bulduk. Fransa aslında Fransa'da Le Monde için ve ayrıca da Radio France için de zaman zaman çalışmış. Çalışmış bir gazeteci. Şimdi kendisiyle Suriye'de olup bitenler ve nereye doğru evrilecek olarak konuşmaya çalışacağız. Ee, good morning. Good morning. Merhaba. Merhaba. Uh, this is uh, Açık Radyo. I'm uh, Ömer Madra and my colleague here is uh, Mahir, Mahir Ilgaz. Well, uh, we're very happy to have you Uh, broadcasting in Açık Uh, could you just uh, tell us about what, uh, in your view, is going in Syria and what what is the prospects? What are the prospects, rather? Well, it's hard to know. I'm very. What I can tell you is I'm very worrying about what's uh, happening there because the last impression I had when I left uh, Syria a couple of weeks before is much determination from both parts, uh, from uh, the from the government, and the government seems to be determined to to crash the insurrection, and I feel as well much uh, much determination from the, the protesters. Each death uh, brings seems to brings more anger. Not more people in the street, but more anger, and uh, and increase the gap between the regime and the population. <laughs> um, bu noktada çok endişeli olduğumu söylemek istiyorum. Suriye'de ne olacağını kestirmek e, çok kolay değil. E, ben birkaç hafta önce ülkeden ayrılmak zorunda kaldığımda e, iki tarafında e, iradesinin giderek arttığını e, görmüştüm. E, hükümetin e, ayaklanmacıları ezmek, e, ezme iradesinin ve aynı zamanda e, halkın hükümeti e, al aşağı etme e, iradesi karşılıklı olarak artıyordu. Bu tabii ki e, hükümetin her e, eylemi e, daha fazla e, öfke yaratıyor. Bu e, sokaklara daha fazla e, insan anlamına gelmiyor e, her zaman ama e, öfkenin çok ciddi biçimde arttığını söyleyebiliriz. Yes, and uh, there seems to be a uh, sort of a feeling that we have uh, is that uh, in Syria as well as elsewhere, uh, people are uh, getting rid of their fears. Is that true? yes, definitely. I think regarding Syria, Syria, the wall, the kingdom of fear, as I heard it. Mm-hmm is gone, is broken, but not since a few months. Uh, I would say that this fear in Syria has gone, um, has disappeared over, over the last years, mm-hmm. uh, uh, because um, no um, taboo issues, uh, uh, all the taboo, all the all the issues that we were taboo in the past, mm-hmm. in the, at the time of the father Hafez al-Assad, uh, were not taboo anymore over the last years. Uh, they could talk about different uh, subjects. The fear of the muhabarat, the fear of the, um, the secret intelligence, the, the intelligence service, mm-hmm. was, uh, uh, was felt more by the activists, the human rights activists, but the, the, the, the main people could talk about all those, uh, all those issues. Uh, so now people in the street, uh, in their, uh, at the university, in their jobs, are terrorized because there are a lot, a lot of arrests. It's thousands of arrests, maybe every week. Mm-hmm. Uh, people are uh, arrested, detained in average 15 days. Um, uh, beaten up and most of the time tortured, but still people are no longer uh, scared to talk, at least to talk. They keep talking even after they got uh, tortured. this is what I observed. And um, this is what makes me think as well that uh, the, the, the, clock doesn't work. Um, uh, how do you say that the time doesn't go uh, back uh, backwards. Mm-hmm. Yeah. We, uh, people won't go back to statu quo ante. Yeah. Uh, uh, okay. Ömer Madra insanların e, korkularının kaybolmasına ilişkin bir soru sordu. Böyle bir şey gözlemlediniz mi dedi. O da e, evet bu kesinlikle doğru dedi. Bir korku duvarı aşıldı dedi ama bu e, son birkaç aydır olan bir şey değil. Aslında bu e, birkaç yıldır gerçekleşen bir süreç. E, Baba Hafız Esad'ın e, ölümünden e, başlayan bir süreç ve Suriye'de artık konuşulması e, tabu olan konular e, uzun bir süredir tabu olmaktan çıktı konuşuluyor dedi. Tabii bu şey için geçerli dedi uzun süre için. E, muhaberat denilen bu gizli servis insan hakları aktivistleri e, ve bu konuda faal olarak çalışan kişileri izliyordu ama sokaktaki insanı izlemiyordu. Sokaktaki insan konuşuyordu e, bu konular hakkında e, dedi ve bugün gördüğümüz de e, aslında bunun bir e, sonucu dedi bu sokaktaki insanın konuşmasının. E, ve bugün çok ciddi bir baskı var bu insanlar üzerinde. E, işte insanlar tutuklanıyor, öldürülüyor. E, günde belki de 15 or kişi ortalama olarak tutuklanıyor, işkence görüyor. E, ama bunlar salındıktan sonra bile işkence görmüş insanlar bu konularda yine konuşmaya e, devam ediyorlar dedi. Bu da bize şunu gösteriyor, e, zaman geriye doğru işlemez Evet korku cumhuriyeti olan bir şey artık korku cumhuriyeti şey değil ve geriye dönüşü e, olmayan bir yola doğru da girildiğini söylüyor. Ee, Mr. Haled, e, you were, uh, you were in jail for about 23 days and uh, could you just uh, please tell us about how uh, you, you said somewhere that you were trapped So, mm-hmm. could you just uh, elaborate the details of your confinement, please? Well, a young woman called me on my mobile offering to give me some information, some intel. Um, she told me uh, basically, You're a journalist, I have information to give you. Um, half an hour later, we met uh, in a cafe, and uh, I ordered a coffee that I would never finish because uh, less than a couple of minutes later, seven men uh, with plain clothes came into the cafe and um, arrested me. Then they took me first to my house. You want to translate that maybe? Um, beni e, şey Ömer Madde şeyi sordu. E, Suriye'de 23 günü tutuklu olarak geçirdiniz. bunun detaylarını nasıl tutuklandığınızı, niye tutuklandığınızı detaylarını anlatabilir misiniz e, dedi. E, beni bir e, genç bir kadın cep telefonundan aradı ve e, işte ben bir gazetecisin e, sana verecek önemli bilgilerim e, var dedi e, ve bir e, işte kafede e, görüşme ayarladık e, dedi. Oraya gittim ben de e, işte daha henüz kimse yoktu. Beklemek için bir e, asla bitiremeyeceğim bir kahve söyledim ve oturdum dedi. O sırada birkaç dakika e, içinde e, 7 sivil e, giyimli e, kişi e, içeri girdi dedi ve beni tutukladılar. Dedi. And and the, the so they first took me to my house. They searched the house. They took uh, my computer, hard drive, uh, CDs, uh, DVDs, and all kinds of documents. They um, beat me up. They interrogated me the first time. And then they took me to a destination I was not supposed to know because they put my head into my knees mm-hmm. in order not to see where I was uh, being taken. Ee, önce beni e, eve evime götürdüler ondan sonra bu yedi kişi dedi. E, evi arama e, işte e, şiarıyla. Orada hard disklerimi, bilgisayarımı, e, CD'lerimi e, her şeyi aldılar. E, beni e, dövdüler. E, daha sonra da e, başımı dizlerimin arasına e, sokup e, işte nereye gittiğimi görmemem için e, başka bir yere götürdüler. Evet. Mm -hmm. Yes. Uh, and then I was taken. Uh, uh, I would know actually tw only 23 days later when I would be released that I was uh, have been detained in, in, the headquarters of the intelligence service in uh, Kafar Suse. This is the name. Mhm. Um, daha sonra bu nereye götürüldüğümü ancak 23 gün sonra anlayabilecektim. Ee, gizli e, istihbarat servisinin, istihbarat biriminin e, komuta merkezine e, evet, öyle bir şey. E, götürüldüğümü e, öğrendim. Ancak salındıktan sonra ismini de söyledi e, ama ismini ben e, evet. telaffuz edebilecek durumda değilim. E, were, were you tortured? No, I have been uh, beaten up uh, during the first couple of days, but I haven't been tortured, while all the other detainees were tortured. Ee, Ömer Madra işkence görüp görmediğini sordu. Ee, hayır ben işkence görmedim. İlk birkaç gün e, dayak yedim dedi ama e, işkence görmedim dedi. Ama tüm diğer e, tutuklular işkence görüyordu dedi. And uh, uh could you just uh, tell us uh, anything about the role of women in this in this in this in Syria uprising? so to say? Um, well, uh, the, Syria, the, the, the role of uh, the role of women uh, seems to be seems to have been increasing uh, uh, day after day uh, because we saw in the demonstrations it was first uh, a matter of uh, of men because the demonstration started in the mosque uh, at the Friday prayer. Uh, so that might ex- that's what might explain actually the, the, the highest number. I mean the, the, the biggest number of men compared to women. Um, and then we saw over the last uh, couple of months uh, many initiatives, uh, but small initiatives, very small demonstrations, very short demonstrations of women, uh, especially in Homs and Damascus. Um, and these demonstrations were just, were most of the time um, <clears throat> Uh, in order to, I'm looking for the word in English. I'm sorry. Um, this woman wanted to. It was a very all the demonstration were peaceful, but especially this one. They would come with flowers and say, "This is uh, just. Uh, we just want to the, the, the, the stop, the end of the bloodshed. You know? mm-hmm. And um, while the other demonstrators have never been uh, violent, uh, as far as I know. But this woman actually will gather, bring flowers in the memory of all the people the, uh, killed during the demonstrations, and calling most of the time for the end of the bloodshed. And then, most of the time, also, just like men, they will be <laughs> arrested and uh, beaten up and uh, for some of them detained. Ömer Madra, e, peki bu ayaklanmalarda kadının, e, kadınların e, rolü neydi diye sordu. E, o da şöyle dedi, e, kadınların rolü e, bu ayaklamaları giderek arttığını söyleyebiliriz. İlk başta e, tabii ki bunun e, camilerde başlayan bir hareket olmasından yola çıkarak e, erkekler tarafından en azından erkeklerin daha fazla göründüğü e, bir hareketti dedi. Ama e, giderek e, kadınların rolü e, artmaya başladı dedi. Aradaki fark şu e, dedi, kadınlar her e, giderek artan oranlarda, artan sayılarda her e, gösteriye ellerinde çiçeklerle gidip e, kan akmasını e, son e, çağrısı yapıyorlar dedi. Bildiğim kadarıyla e, Suriye'deki göstericilerin e, hiçbiri zaten e, şiddet yanlısı değil, e, değil e, evet. ifadesini kullandı. Ama kadınların e, oraya e, gidip özellikle çiçeklerle gidip bu çağrıda bulunmaları ve bu e, zarar gören herkes için bu çağrıda bulunmaları e, etkili e, oluyordu dedi. Ama e, sonuçta kadınlar da e, oraya gidiyorlar. Bir çağrılarını yapıyorlar ama onlar da e, şiddete maruz kalıyorlar güvenlik güçleri tarafından. E, çoğu zaman yine gözaltına e, alınıyorlar. Ama yükselen bir ama yükselen bir şey e, varmış evet. anlaşılan. E, and lastly but not least perhaps uh, how uh, is uh, Turkey's role is viewed in this whole situation, both by, uh, to your mind, both by, both by the uh, revolutionaries or uh, upri- uh, or the people who are uprising, and on the other hand, how does the regime, the autocratic regime, does do they have a role for Turkey in their mind? What do you think about this? I think um, uh, I would like to say that Turkey has a major role to play. Uh, first, uh, according to the for the demonstrators, they uh, look uh, they look at Turkey as uh, <clears throat> um, they, they look at Turkey is, has the favor of the demonstrators because Turkey is a democracy, and um, and Turkey is still in process of improving its democracy. Uh, so, uh, but and the relationship with the with uh, the, the relationship with Syria, uh, which were good before uh, the events, and which which doesn't seem over the last month, and especially over the, over the last couple of months, that good mm. because Syria is a very nationalist country and doesn't like any, any doesn't show at least doesn't like to show or to be seen as being submitted to any other uh, power, whether it's the U.S., whether even Iran. Uh, so uh, the um, so I think the, <laughs> for Turkey the um, it's it's quite difficult actually to, uh, to to, manage to to manage or to, or to influence uh, the the Syrian um, uh, the the Syrian regime. Mm-hmm. Uh, I think it must be very skillful. The Erdogan and the, the, the, the Turkish government must be very skillful in order to push uh, the Syrian government to stop this bloodshed and to go into a, a reform process or to step down if. Uh, uh, if, if, they have to step down, they have to step down. But mm-hmm. it has to be the, the, the, Turkish diplomacy has to be very very skillful in order not to appear as like the former Ottoman Empire giving orders to its province, mm-hmm. uh, just like uh, just like France or the U.S. Uh, uh, must be careful not to confront them, uh, to confront them, uh, uh, to, to, to, confront them. Otherwise, again, they would lock the doors, the windows, and say this is an, uh, this is a this is a domestic uh, concern, and you don't have to put your nose in our business. E, yes, e, Ömer Madra e, şeyi sordu. Türkiye'nin bu Suriye'deki olaylarla ilgili rolünü sordu. Şöyle cevapladı. Yani hem ayaklanmacılar hem, ayaklanmacılar, hem hükümet tarafından Türkiye'nin rolünü nasıl gördüğünü söyledi. Ben etkili en azından imaj olarak ayaklanmacılar arasında Türkiye'nin önemsendiği ve pozitif e, bir e, duruşu olduğunu düşünüyorum dedi. Bu şundan kaynaklanıyor. Bir Türkiye'nin bir demokrasi olması ve demokrasinin daha iyi e, bir yere götürme çabası içinde görülüyor. Öyle algılanıyor olması ayaklanmacılar tarafından bunda etkili oluyor dedi. Ama hükümet içinse şunu şu ifadeyi kullandı. Çok dikkatli ve aslında o kelimeyi de nasıl şu anda telaff şey çevireceğimi bilemiyorum ama hani e, dikkatli, ihtiyatlı belki demek lazım. E, ustaca bir ustaca evet, evet ustaca davranması e, diplomasi uygulaması gibi. gerekiyor dedi. Çünkü Suriye çok milliyetçi bir ülke. E, ve böyle olduğu için e, dışarıdan e, dayatmalara karşı tepki gösterebiliyor. Bu Türkiye için geçerli değil sadece işte ABD, Fransa hatta İran bile e, Suriye'nin iyi ilişkileri olduğu İran bile e, böyle bir tutum içine girdiğinde bu ters tepebiliyor dedi. E, o yüzden Türkiye'nin çok ustaca bir diplomasiyi göstermesi gerekiyor. Özellikle reform çağrısında bulunacaksa özellikle hükümetin belki de görevden e, ayrılması çağrısında bulunacaksa. Well, uh, e, Halit Muhammed Mohand, uh, thank you very much for You're being welcome. with us. Uh, are you going to go back to Syria? And uh, we we hope to hear very good news for both for Syria and for. thank, thank you, sir. Mm-hmm. <laughs> teşekkür. <laughs> Biz teşekkür ederiz. Thank you very much. You, you're very welcome. Thanks for. Evet, e, Halet Sid Muhandla görüştük. E, kendisi Suriye'de e, 23 gün e, pusuya düşürülerek, tuzağa düşürülerek aslında rejim polisi tarafından 23 e, gün boyunca bir hücre hapsinde tutulmuş. Kendisi işkence görmemekle beraber müthiş e, tehditlere maruz kalmış ve çevredekilerin hepsinin de tehdit, e, şey, işkence gördüğüne de tanık olmuş bir gazeteci zaman zaman Fransız gazeteleri ve radyoları içinde çalışmak çalışmalar yürütmüş olan bir e, gazeteciyle Suriye'nin son durumu hakkında düşündüklerini aldık.